srca i zločije naših djela. Koga Allah uputi, toga niko neće krenuti za puta. Koga Allah ne uputi, nikoga drugi neće izvesti na pravi put. Svjedoci smo da nema Boga sam Allaha jedinom koji druga nema. I svjedoci smo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik Allahu tabaraka wa ta'ala sa poštovnim šarijetom pred sudnji dan O Allah se bojite ispravno. Stvarno. Nije da budete osim kao muslimani. Ovi ljudi, bojite se Allaha koji vas je stvorio od jednog čovjeka. Pa od njega stvorio njegovu drugu. Pa od njih rasijao mnoge ljude. Bojite se Allaha čije ime spominjete kad tražite jedne od drugih. I čuvajte rodinske veze. Pa znajte da Allah nad vama motri. Povjerite Allah se bojite i govorite samo iskreno i ispravno. I svijete Allah i poslanika, jer onaj ko bude slijedio Allah i poslanika u istinu je ostvario veliku pobjedu. Povjernici, bojte bojite se Allaha i neka svako gleda šta je za sutra pripremio. Bojite se Allaha jer Allah zna što radite. Ne budite od onih koji su Allaha Želešanu zaboravili pa se sami pali zaborav, a to su koji se pravi grešnici. Nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici vatri. Stanovnici dženneta su pobjednici. Zatim, draga braćo, uzvišen je objavio suri Sežan. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. I učinili smo ih vođara, da se rukovode i vode po našoj naredbi. Nakon što su se strpili i što su se što su postigli jedni u vjerovanju i predanosti. Allah tabaraka wa ta'ala ovdje izdvaja dvije osobine oni koji se rukovode i vode njegovom zapovjedu. I tu je izborio njeti, to jeste potpuni imak i srca u imanu i sabr. Hvala Allahu te od ta'ala koji nas je počestio džihadom. Pa smo vidjeli veliku razliku između islama knjiga i riječi, islama filozofije i islama življenja. Onaj koji je pokušao makar sebe da vodi islamu kroz život, kroz njegove tegove i njegove lakoće, osjetio je razliku između islama koji se kaže, jer je o njemu lahko govoriti, i islama koji se živi. Pa mislim, draga braćo koji nas javite, da sam vaš dolazak među mužanine je teži nego mnoga iskušenja koja se toga doživljava. E onda se upitajte koliko je težak sam koliko je vama trebalo da vam se srca pribiju da dođete do suđarije? Koliko je šeitana stalo pred vas pa vas Šta mislite onda koliko šeitana je svakodnevno pred suđarijem? Ciljem neki program. To je džihad bez koga se ne može razumjeti islam. Ljudi pokušavaju da se upoznaju sa islamom, da ga razumiju. Međutim, bez džihada vidimo da najveći ljudi islama igraju se dječjih igara. Njihova razmišljanja su dječja razmišljanja. Njihovi poslovi su dječja zabava. Zašto? la cosa traže u budu. Mimo propisanog puta. Allah tabaraka wa ta'ala je tačno kazao gdje je uputa. Pa kaže وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Oni koji se budu borili radi nas, dva puta potvrda. Dva puta potvrda. jednom lam, drugi put nun za pojačanje. Le Lenehdi jennahum subulena. Zaista bez sumnje ćemo i umutiti putarima našim. Zato vidite momka koji ne zna eli Ba o islamu, ali je izašao u Žihar, jasne su mu sve prepreke. Jasno mu je što treba da on radi i čita njegov umet šta da radi. Međutim, onaj koji je zaobišao džihad, mada se udušio u knjigama kod kancelarije i biblioteke, on se igra dječje igre. I na kraju će učiniti dječji izmet za islam. Nikakav kupa izmet neće učiniti. A koliko će uraditi islama, ne treba spomenuti. Jer se to vidi očito. Bez džihada nemoguće ne razumjeti هذا يمنع الله تبارك وتعالى Niti ga lišinu islama, niti prirodu islama. Zamislite hadis u kome kaže Resul sallallahu Najbolji život je onog čovjeka koji se popne na leđa svoga konja i gdje god čuje okrene tamo nadajući se pobjediti. Ajde braću da nije žihada nisam koji da nije žihada ovoga, ko bi razumio šta se hoće sa ovim? Čiji bi godak znao šta se sa ovim hoće? Međutim, muđahidu je ovo prejasno, ne treba mu jedno slovo. Znamo šta se hoće. To su ova braća koju vidite. To smo mi, inša Allah. Da se god put otvori bilo gdje da pomogne u braću svijetu. Stalo su na našem polju. Spremni kad čujemo poziv, vapa je treba pomoći da ga okrenemo kad tamo, da ga ošinemo i idemo tražiti smrt, nadajući se da ćemo tamo stići šehadu. Kaže Allah te baraka wa ta'ala فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين وليلزم قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون Zašto ne bi izašla iz svake skupine, grupa, koja bi se poučila u vjeri i opomenula narod svoj kada se vrati, da bi i oni bili opet. Najgledajte. Kaže Muđahid i Taberi i Hasan al-Basri, Sejid Kut, Abdallah Azam i drugi areti, da se ovdje misli na skupinu. Oni koji sjede i tumače ovaj ajet, neka ne izlaze svi vjernici u boju. Nek iz njih ostaje skupina koja će učiti svih <laughs> posluši na skupinu. Da bi kad se vrate si džihada, da bi joj pomenuli onim fikom sa evo koji se učili. Tako, kažu oni koji nisu učili džihada. A spomenuti alemi kažu da ovdje skupina koja nauči fik i koja uči druge fiku jeste skupina koja je iza učila. Jer je ona razumjela islam. Jer je ona razumjela život. Zato vi vidite, nijedan vođa nije zaustavio mužarina i rekao boj se Allah, Allah tako objavi, tako i tako. Nego ko upozorava narod? Ko? je upozorava narod. Žele upozorava na Znači da je on došao do fika. On je razumio islam. On je razumio život. I ovdje u istinu onaj koji izađe u džihad, uz to što će, da razumije stvari koje ne može nikad razumjeti onaj koji ne izađe, isto tako razumijeva sam islam njegovu prirodu. I postaje protiv u vjeri. Znači, nakoliko malo znao. Zašto? Zato što je Allah te dana dva puta potvrdio da će uputiti svojim putem na one koji se budu borili na njega. Zato račun. vraćam, spomenuti i spomenuti sobe. Spomenuti jedni i spomenuti sobe. Allah Želešanu spominje džihad كونيان يوجو هذا ليبا من يوم فكاجي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله يزرق من على العالمين ثانيا الله سبحانه يدي سبحانه فدل الزوال وكسب ali Allah je pun dobrote prema svjetovima. Borba, džihad je sredstvo da se zaustavi desa. Da nije njega, ne bi ljudima postala ni vjera ni dunjavu. Ni vjera ni dunjavu. Pa verajte. Kad su silici u bilo kom domu krenuli da prave petak po zemlji, čime će zaustaviti? Borbom. Kada je Hitler krenuo da pravi peta po zemlji, čime je zaustavljen? Borbom snaga koji je stao u njega. Kada je Napoleon krenuo da pravi peta, čime je zaustavljen? Kad statari krenuo da pravi peta, čime je zaustavljen? Kad Srbi krenuo da pravi peta, čime je zaustavljen? Samo Borbom. Bez i ljudima ne ostaje ni dunjavu, samo li Međutim, ove primjere koje smo navrli, navrli smo samo da razumijemo da Allah je našao u istinu borbu borbom ustavljanje. Ali ne znači da je to borba koju mi želimo i koju mi odobrava. Ali Allah odobrava. Allah našao je odobrava jer Allah je izabrao da manji kasa zamijeni reši kasa. Ali mi nećemo tu borbu. Zašto? Zato što je džihad povrtena borba. Džihad cilja samo na zlo i nosio se zlato. Srbi kad je krenuo, sridio je i muško i žensko, i golemo i malo. Tako sve jedan zavojevač. Za raspod Islama. Islam nam harami da ubijamo starca, da ubijamo starci, da ubijamo ženu, da ubijamo djete. Zašto vraćamo? Zašto? Zato što Islam suzbija petar, ne želi petar, ubijanje njih bi bio petar. Nego Islam hoće na što brži način da se dohvati sile, pokretača, sa sva, samo da njega udrvi, a ostali neka žive u selametu. Jer vi kada ubijete nosioce, vojsku, snagu, i oduzmete od kupra, pa islam zamijeni, islamska snaga zamijeni samo kupra, ostaše ta djeca te žene u selametu. Nema mi za njih ubijate, ali nisu nosioci snagi. Pa islam dakle budina, i zapada samo šta? Da Damo izbor, izbor dva. I što prije gleda da ukoča, samo da uzme snagu, a ne čini, znači čini kada, ne ti redom. To se ne da? sa, sa i gleda, je na svijet, je na Bogu. Za to vi koji prijeve, samo pripada onome što nisam ja, Vjera pogotovo ne bi ostala ljudima bez džihada. Gledajte šta kaže uzvišeni. Kao bi lene šitavaši. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Borite se protiv njih dok nestane smutnje i dok ne bude sva Allahova vjera. Ovdje se hoće dvije stvari naša. Prva stvar, nema potpune vjere dok ne bude i borba u svoj vjeri. وانتسل لو كان يسموني لو كان بيتشتر الله يعني كله لله هذا بتأتيه ونزل الصلاة بتأتيه الله بس بركة ليش اسمع الله يعني بس بركة شريتي وما ينزلون أشتغل تأكل ده ليه؟ لو كتابوا يسموك الله يعني وبيأتي يكفيها الله يعني To znači, kako smo kazali, treba može dunjavu postojati bez borbe i vjera pogotovo. Jer kaže Allah šalmu, bojite se protiv njih da bi nešto sudi da bi bila čitava Allahova vjera, odnosno bila sva Allahova vjera i sudje Allahova vjera. U toj borbi braćo, pored jeftina, pored jeftina i sabra, dodali bi još jednu stvar. Dodali bi još jednu stvar. Alhamdulillah da je upravo borba povlanica, povlanica tog svojstva. Bilo borbe nemoguće je naći tog svojstva. A ono je ponos. A ono je ponos. Jer čovjek koji je poražen i ponižen, taj ne može ostati na popriču stupava pred svojim neprijateljstvom. Mora da ima što ponos. Kada je Allah tabaraka wa ta'ala objavio u alaihi i vjericima sa njim da uđu u Palestinu narod koga je faraon ponižavao godinama u Egiptu nije smio da uđe. Pa kaže, ti ti tvoj Bog, borite se, a mi ćemo ovdje sjediti. Poniženi u duši ne smiju da se suprotstave, ne smiju da se suoši. Kako da su svojim žerešim vladarima Pa šta Allah Đelešanu kaže? Lud dajete tako puti. 40 godina zabranjena vam je. Šta kažu u Pesiri? Kažu da ovih 40 godina braćo jeste njena generacija. Njena generacija. Generacija koja je ponižena ne može voditi borbu dok je ne zamijeni nova generacija. A treba još 40 godina. Ovo je samo još upitao, ima 40 godina. Generacija koja je osjetila onaj poraz od faraona unjetavanje i griješila kako je griješila, moguće da bude halifa žena. Nego Allah Đelešanu određiva novu generaciju koja će se roditi u pusti, koja će raditi nebeskom hranom. Znamo li sam koji će dolaziti? Odakle? nebesa imanom koja će govoriti onakve, sa neba. Što znači da će biti od ljudi i neovisna potpuno. Jedna generacija vezana za nebo. Ona će po zemlji, ali svojim je koji svojim sobrom, svojim duhom u njavuku, svojim svojom okrenuti Allahu, a da potrebe onoga što je su ljudi, bit će vezana zašto? Za nebo, ne za, ne za zemlju. Takve generaciju Resul sallallahu alaihi sallam odgajao. Pa je tražio da shaba Bejru, da mu daju Bejru zagrebu kada ulaze u Islam, da mu se zakletu da neće ni od koga iste. Da neće nikako iste. Pa kažu ashabi, i onaj koji je dalo takvu zagrebu, kada mu spani pić, a on je emir, kada mu spani pić, ne bi dozvolio da mu ga dodaje nego bi zjaši i uzmi svoje piće. Smatrao je koliko su veći daj mi bić, od ljudi. Takva generacija mora da se, da se izgradi. I takva generacija onda više. Ponosna. E vi braćo ovdje u Bosni, isti je slučaj se nam. I naše generacije od 20 godina pa najviše su generacije koje su vođene kao što se vodi hajvanče. Stavi mu samo povodac i vodi ga kuda hoće. Zato najveća katastrofa koju smo mi osjetili na našim dušama jeste sloboda koju smo doživjeli. Osjetili smo je kao nešto što nas guši, nešto što ne razumijemo, nešto što što doslovno osjećamo u ljubu. Kako da musliman koji je naučio sebe da mu kaže čakir, hajde u fabriku, hajde u školu, hajde ljudi, hajde, hajde, kako sad da on ima priliku da slobodno poradi. I to je on osjećao kao nešto neprihvatljivo. Ta sloboda. Nije na nam navikao. I zato sad kad je došao ponovo ponovo svega, osjeća normalan život. Jako im se duže smirilo, evo opet svega. Evo opet vaša, nećemo ništa, mi moći promišljati, opet ćemo samo nareživati. Maša Allah. a rigenerarsi e a curare la vostra della forza. Sila je rad života proslijedio od njega, a sad osjećate Bogu. Osjećate Bogu. Da sad malo dotaknemo opet naše situacije, ali malo podalje od nas. Da se upitamo šta će biti sa generacijama, koje su Srbije iz Bosne u Europu. Prvo, draga braća, ne znate da je sada žihad ovdje hvatajno I da je čitavog svijeta treba dolaziti ovdje pa se boriti. I dok je borbe u Bosni, ne smije nikom biti van Bosne. Hidža sada se ne vole borba. Ja mislim, braćo, kad ovdje nestane borbe da će onda biti vrata za niču. Ako ovdje će biti pritisneš svojom šapom, pa ne smiješ biti musliman kako bi Allah naredio, onda imaš pravo nije. Pa makar u Evropi. Pa makar u Evropi. Koliko je ljudi pobjegao iz, iz Egipta i slični Sirije i drugi pobjegao gdje? Samo svi biti musliman u Evropi, koliko spitama neće imao. Međutim, sada واتبع لبطنه Dobro. Ako smo odlični mi kao momci i kao ljudi, to je natječaj ne može biti veći. A ako smo poslali kćer i ženu za Hadara Kuhfika, ne smije ona na hađ da ode. Na hađ ne smije da ode bez mahrama. Hađ, ako može da ga obavi žena, ima sredstva, ima sredstva, nema ko da je vodi od njenog mahrama, nije kuna šta se ime na hađ, na hađama, svojim zetrama. Pa šta vidite onda da ode u Švedsku, da ode u Francusku, da ode u Hrvatsku? I gdje trebaju? Trebaju u Bosni, trebaju ovdje. To je generacija, to je generacija od koje se ne može nadati dobro. Međutim, da smo pripremili išta generație curioase cu Dumnezeu în zi. Come la măreamă, ideea am zis un nou în ale. Cum am măgat generație? Știți și poliție. Și cei ce nu uita și generație? Știți și poliție. Doamne, am mie o să mă mișta, de la Allah se pare că o să la tine mă ruche. I da ga zamolimo da on otvori ove nedašnje. Da nam on da i da. Da nam on otvori put. jer on oskrbuje odakle se čovjek ne nada i on daje olakšicu kad se čovjek i ne nada. Molite Allah da vara kao da nam oprosti, jer on je onaj koji je milostiv i oprašan. <laughs> حسنة ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد دراجة بشر هو النور القدس وضعوا من القدرة اليشمة ناتج التوجه ناتج التوجه نحتلت svoje dobre generacije ashabi tabeini učenjaki koji su išli njihovim putem. Pokazali su nam divan primjer kako se u dobro natječi i kako se vrijeme iskoristava. Vrijeme braćo, rekli su da je zlato. Vrijeme da je zlato. Međutim, nisu pogodili. Jer je vrijeme života, život se ne može mjeriti ničim. On ima posebnu cijenu i ne može se mjeriti ničim, pogotovo ne i parama. On je posebne vrijednosti. Pogledajmo kako su pojedinci iz umena trošili vrijeme. Čuli ste za učenjaka Ibn Džauzija, Allah, taj čovjek je u svome životu napisao preko 500 knjiga. Neki od njih imaju 20 domova. Učenici poslije njega su sabrali i vidjeli su da je dnevno pisao 9 svetaka. Da je dnevno pisao 9 svetaka. A kada je umro, od ovdje koji je živio. Nabralo se mnogo. I ostavio vasijet nakon toga ugriju vodu da ga okupaju. Pa su ugrijali vodu na ono što je širio ovo pitanje na svoga Pa su ugrijali vodu i ostalo mnogo. da daj. To su naši predvodnici, to su naši učenjaci, to su naši prijatelji. Pogledajte, naš, nas život prođe, ne znamo šta je drugo rububije. Život nas prođe, ne znamo šta je i drugo rububije. Ne znamo šta znači riječ, a riječ. koje je vera pripada u islamskom svijetu. I vratiti ponos svakom muslimanu i slobodu svakom muslimanu i donijeti izlaz na zadnju drugu zemlji. Ne imam muđahide Boga džihada dok traje otvor kosovskog naroda protiv srpskog okupatora. Ne. Ja sam vidi mu'min sudi na Kur'an. Ja sam vidi mu'min Lijeti u Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Ja vidi su mukvi i uzimamo ovo iz Kur'ana i radimo za ajde i radimo za ovaj uspred za evo što ja. I mi ne uvazimo nijem kada političke igre. Ti su za nas bitne. Ti ti mjenje naš pravac. Ti ti naš odnos. Ti ti naš nekaj Zašto gledali su muslimani? Ali ova rat u Bosni je prilika koju ćemo bolje sagledati kada pobjedimo nju njoj Ne možete biti braća za ovo olakšanje koje se tada desilo u Bosni nije se dešavalo u raznim dijelovima umeta. Ovo je, i to nije daleko. 70 je tačno sa 73. Sa 63. 69. Ovo što sad porasta živi i živjeli su sam prije zemlje. Da moraš nositi pušku. Da moraš pozivati, da moraš govoriti, da moraš ubijati nevjernika. To su mnoge zemlje imale. Između njih i od nam. Pominje šeha Abdallah Azzam, rahmanullah. Kaže, 67. do 70. Gledajte ovo dobro. On je držao putku i naslanjava se na svoje oružje, na svoj prašnikov. Gledajte naš. Znači. Gdje? U Aman, u Jordanu. Pogledajte danas, jedan čovjek nosi čakiju. Išli se na svoju univerzitet, niko od njih nije bio bez pišvora. Svakom u zapasu. Gledajte slobodite. Ali muslimani, slava, misli se da će to potreba tješiti. Idite sa svojim autom, a iznad njega mi prenijez ili kravatač, kod sigurnosti. Sada kaže Rahmanullah, sad smo kao žene. Čovjek ne treba da bude čovjek. Zašto? Zato što mu je ta čovječnost višak. Dovoljno da bude žena i djece. Jer on je postao samo onaj koji ide kupit, strašno koji strašno mladit, začinu. To je njegov život. To može raditi svaka baba i svako djete. Čovjek ne treba ovom vremena da bude čovjek. Ako se prikoli džavijskim zapadima i njihovim navikama. Zašto vraćam? Nemojte misliti da je jednako, da je propisao zakon taj, jednako da tebi do sebe ne, ne, ne. Nije njemu ne odgovara, da njemu odgovara nošenje ovdje. Gdje je metak i šal? A pa kome se požao za šal? Kome se požao za šal? Kome je vidio čije kapšta pred Allah? Šal je vidio lice moje čije je pred Allah. Pa kome se požao? Pa da rekne Allah i svoje koje nego da ti je uradio svoj to. Prebati. ti. svoje pravo. Kome se požao? Nikome. Zato vas pozivam braćom i one do kojih dođe naš glas da ulaze u posljednju borbu, u islamu, aklimu, u džihad, u sahove muđadira koji se bolje za na ilaha Allah mnogo su mnogo vatacili ali makar da nauče ko je Allah i šta je put vjernika makar to jer bojati je se ako se izgubi ova prilika da ne ima do sljedeće generacije novog svita. Da pa Allah da kao od rada moli, a on je blizu i čuje i odaziva se molbi na ovom mjestu na kome je posebno dova propisana. Da se svima smirujem, da se nađima i muslimankama, da pomoje mužajde suge, da satare naše nevjernike, da uvišti njihovo jedinstvo i njihovo ekonomiju, da sluši njihovu tehniku, njihovo naoružanje i da učini borbu između njih žestoku, a da nama da pobjedu na njima lahku. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da ostane prije i druge sa svakog muslimana, da izbavi hiljade zarobljenih zbog toga što su rekli svoj gospodar je Allah, da izbavi naše učenjake koji su u zapadu zbog toga